الله الله Na samom početku, prije nego počnemo govoriti o zadatoj temi, molim uzvišenog Allaha Tebara wa ta'ala, onoga koji je omogućio da se okupimo ovdje, da učimo u njegovoj vjeri, molim da subhanahu wa ta'ala, da ono što čujemo bude korisno za nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da neizmjerom nagradom nagradi sve one koji su na bilo koji način učestvovali u organiziranju ovog Mubarek projekta, a svakako i vas koji ste svojim prisustvom uveličali ovaj skup. Molimo ga Subhanahu ta'ala da ovo sjelo i druženje bude od onih sjela koji će veliki prekriti svojim krivima, silo čini počinjivacima i ljudima koji su sastavni dio ovog sjela će uzvišeni Allah tebaraka kao ta'ala kako je obećano vjerodostojnim hadisima oprostiti grije. Braćo moja draga, bez imalo pretjerivanja sve ovo večeras što čujete prvenstveno, prvenstveno upućeno je onome u koga vi gledate, to jeste vašem predavaču. A zatim, Boga mi i onima koji slušaju. Vjerujte, bez imalo opet pretjerivanja, da sam ja iskušan time što moram govoriti na ovu temu, a vi ste vjerovatno vidjeli na oglasu da se radi o tematici vrijednost znanja. I nemojte da pomislite da ovo govori neko koji svaki vrijednost znanje. Već to doživite na način da ćemo pokušati da spominjemo nešto od onoga što nam je spomenuo uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, njegov poslanik Muhammed alaihi salatu wa salam i nešto što su spomenuli islamski učenjaci u pogledu ovih tematike. Stvari koje ćemo spomenuti zasigurno su u velikom broju, u velikom broju slučajeva vama poznate, ali pošto znate da je svojstveno čovjeku da griješi i da zaborava, na naročito u današnjem vremenu, vremenu grijeha, trebamo se međusobno savjetovati, a vi znate da uzvišeni Allah te tada kaže savjetuj opominji, a opomena će koristiti onome ko vjeruje. Vjerujte da je mnogo toga što bi čovjek mogao da kaže o ovoj tematici. I vjerujte, bez imalo pretjerivanja, ja nikada nisam imao veći problem u pogledu odabira onoga što bi kazao u jednom predavanju, a vezuje se za te ovu tematiku. Znači, bez imalo onaj pretjerivanja, na ovu tematiku bi se mogao održati jedan seminar kompletan o vrijednosti znanja. Tako da je predan mnogo bio jedan težak zadatak da odaberim šta ću vam vama već raskazivati. Zato kažem, vidjet ćete, na kraju krajeva, iako sam ja mnogo truda uložio to tome, da to neće onaj izgledati nešto lijepo. Mnogo je, braćo moja draga, argumenta kuransko-hadijskih tekstova, govora u Levi, koji potvrđuju činjenicu koja ukazuje koliko mjesto treba da zauzima znanje u životu čovjeka muslimana. Prenosi se da je Alija radi Allahu ta'ala riječi za koji rekao Ibn Abdul Dar. Ibn Abdul Dar je jedan veliki učenjak i kaže za riječi Ali koji ću sada citirati nakon Allahova govora i nakon hadisa Allahova poslanika nisam čuo bolji govor. Kaže se da je govorio o klimetu kullu imri'in ma kane juhsinu. Vrijednost svakog čovjeka je onolika koliko je on ekspert u određenim stvarima. Toliko vrijediš, vrijediš onoliko koliko određene stvari znaš dobro činiti i onoliko koliko si postao ekspert u određenoj stvari. Toliko vrijediš. Pa nastavlja Ali radi Allah i kaže dovoljno je znanje fadla vrijednosti to što ga kaže pripisuju sebi oni koji to nisu. On sada govori koliko je vrijedno znanje. Kaže toliko je znanje vrijedno i to je dovoljno pokazati nekoj vrijednosti jer vi znate, hoće čovjek za sebe kazati da je lud. To što to nije vrijednost. Svako želi da sebi prisvoji nešto što je vrijedno. Pa on kaže, dovoljno je znanje vrijednosti to što ga pripisuju sebi oni koji ga nemaju. Čovjek ne zna se kaže, znam ja, moju priču ništa ja znam. A on ne zna, ja nikad ne zna. I onda nastavlja kaže, a dovoljno je zla neznanju to što ga se odriču oni koji su neznalici. Kaže, to ne treba veći dokaz da znanje ne velja osim što oni koji su neznalice, oni se odriču tog epiteta. To su riječi Alija radi Allah za koje kažemo, rekao Ibn dar, nisam čuo bolje i vrijednije riječi nakon Kur'ana i Hadisa Allah poslanika i sallatu wasalam. Braću moja draga, znanje, kada ne bi imalo drugu vrijednost, osim što je to način da čovjek sazna kako da obožaje svog gospodara, to bi bilo više dovoljno da sazna i da ispravno svati govor Allaha tabaraka wa ta'ala i da ispravno svati sunnet Allahu poslanika alihi salatu salam. Pogledaj na život. Vjerujte da već dugo vremena razmišljam da jedno svoje davanje počne sa jedno 15 minuta uvoda u kojem ću spominjati primjere koliko je čovjeku potrebno znanje u toku jednog dana od samog ustajanja na sabah. Može se desiti da si ustao u nisi klanjao vitre, kako ćeš naklanjati sunete, farze, okasne u žema i dalje. Tokom cijelog dana, tokom cijelog dana, sve dok ne odeš na spavanje, tebi je šerijatsko znanje potrebno. prestao. I tako svaki dan, od rađanja do kabla. I kad te u kapu uđe, kupiš šerijatsko znanje. I kad te uči za trbat, kupiš znanje. <clears throat> Šerijansko znanje nam treba, braćo moja draga, svakodnevno. I to je veliki pokazatelj vrijednosti znanja. Zato islamski učenjaci, oni su to govorili, a mi to ne možemo ni dokućiti, ali je to tako. Kažu, čovjekova potreba za znanjem je veća nego njegova potreba za vodom i pićem. Kako to? Jednostavno. Kaže, voda i piće čovjeku su potrebi koliko puta nema. Dva puta ili tri puta. A kaže, znanje ti je potrebno koliko hoćeš puta dnevno. Či znači, više ti je potrebno znanje nego rana i piće. Zato pogledajte ljudi. Zašto ljudi čini širk? Zašto ljudi griješi? Zašto neki ljudi u neznanju ili neuvodnim dati u znanju proklinu je Bubekra i Umara radi Allahu ta'ala neznanje pračuvanja. Ljudi mnogi stvari radi iz neznanja, a nekada kada radi nešto svjesno, opet je to neznanje, jer nisu spoznali koji je njihov gospodar. A da imaju znanje i da su spoznali koji je njihov gospodar, ne bi griješili. Zašto Allah Đelešan Kur'an kaže Inna jahša Allahe min ibadihi Zaista se Allaha boje ko? Nevjernici, džahili, neznalici. Ne, ulema, zaista se Allaha boje od njegovih drugovih učenja. Zašto učenja? Zato što su oni istinski ispoznali ko je njegov gospodar. I to je vrijednost računa draga znanja. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi alaihi, levula al-ulena, lesara nasu, lesara nasu, kelbehari, da nema, kaže učenjaka, ljudi bi postali kao hajvani. Allah, dakle, Hasan i Basri kada je te riječi kazao. A pogledajte danas kako se te riječi primijete i ispunile se na svakom koranu. Insan kada nema znanja, na nižem Bogu je od hajvani. Jer danas velik broj ljudi čini nešto čega se i hajvanče stivi. Ali zato kaže Hasan al-Basri, da ne bi bilo učenjaka, ljudi bi se spustili na niži nivo i bili bi gori od imana. Kaže uzvišeni Allah tebara kao ta'ala govoreći o vrijednosti znanja Kul, hel jeste u ladine ne u la ja'lemun Reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? I Allah Žešanu ne daje odgovor na Iz razloga što je tu opće poznat odgovor. Pita Allah Žešanu, reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Tu razuman čovjek neće stati u pogledu odgovora. Nisu isti. Nisu isti oni koji znaju i oni koji nisu. Zato u pogledu znanja imate tri vrste ljudi. Imate čovjeka koji zna i zna da zna. I to je da najvredniji i njega treba pitati. Imate čovjeka koji ne zna i zna da ne zna. I taj je dobar. Jer on kada zna da ne zna, će pitati. I imate onog treći najteži slučaj ne zna, a ne zna da ne zna. Zato Arabi kažu ahmak. I u nas u bosanskom ahmak. Ne zna, a ne zna da ne zna. I još gore ako misli da zna. Taj ti je najteži slučaj. I ne do Allah, da te Allah, znači iskuša da imaš kontakt sa takvim osobama, a nažalost mi smo iskušani velikom broju slučajeva da imamo kontakte sa ljudima koji ne znaju, imaju znanja, a ne znaju da ne znaju. I nekada još ne dodaj na to da smatruju da znaju. Od argumenta koji pokazuju i ukazuju na vrijedno znanje, jeste hadis Buhari muslima. Od Mu'adi Allah mu se smilovao da je Allah poslani kazao men juidi bihi hajran yufaqihuhu din. Pazite, ovo je hadis možda mnogo puta čuli ali možda ne precizno priveden. Kaže Allah poslanik, kome Allah želi dobro, šta? Podarimo znanje. E ovo je neprecizno preveden hadis. U arabskom pik znači razumijevanje. Da da razumije vjeru. Braću moja draga, razlika je da čovjek nahiv zna i da memoriše argumente, a razlika je da ih razumije. I velik broj sekti se pojavio ne zato što nisu naučili znanje, već ga nisu razumijeli. Nije dovoljno da čovjek samo pročita hadis ili kuranski ajet, već je potrebno da ga ispravno shvati. A šta je shvatanje? Znanje. Koliko puta sam spominjao na predavanju, imate tamo hadis vjerodostojan, Poznato da malo skratimo onaj ashab kada pita Allah poslanika alihi salatu salam kaže, bio sam u borbi sa čovjekom pa mi je odsjekao ruku, pa sam trčao za njim da ga ubijem, kaže, pa se sklonuo iza drveta, pa kada sam ga htio piti, kaže, la ilaha Kaže, Allah poslanik će ću tako ubiti. Kaže, Allah poslanik ne. Allah poslanik će osjekao mi ruku. Kaže, ne. Izgovorio čovječe, Kaže, ako ga ubiješ, ti ćeš biti na mencini, na deređi, na stepenu na kakvom je on bio prije nego što je primio islam. A on će, kaže, biti na stepen na kojem si primio. Što znači ovaj hadis? Toliko puta je hadis u Levadi Salih nije kako se ga Pa deset puta je deset. Jel to znači da je drugi da je postao nevjernik? Svi neko kaže? Ne znači. Ne znači, pa znaju ovi sami, zato što s tome mene slušao do sada više puta. Ne znači, braću mada, ali ve kada čovjek sluša ovaj taj hadis, postao bi na stepenu koji ne ubio, pa šta bi odmah prvo postao nevjernik? Ne bi postao jer u islamu, biti nekoga bespravno, ne izvodi izvjeri, normalno je to vije, ali izvodi izvjeri. Ali šta je plaćenja hadisa? Njegova krv prije nego što je prije islam je bila halal, a tvoja je kao musliman haram. Ali ako ga ubiješ bespravno, tvoja krv će postati hala kao što je njegova bila krv, ali ne da si postao nevjetnik. Pogledaj, a to ne možeš naći osim ako čitaš knjige u meni. Znanje. Znanje. Također, braću moja draga, od argumenta koji ukazuju na vrijedno znanje jeste hadis koji je zabilježen od terminike, jer se od osnovim od Ebu Mani el-Zahirija rahmatullahi alaihi wa radi Allahu ta'ala anhu. Da kod Allahog poslanika spomenute, spomenute su dvije osobe, učen i pobožan. Učen i pobožan. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wa salam, vrijednost učenog na pobožni. Pazite između koga je komparacija. Nije između učenog i griješnika, ne. Između učenog i pobožnog. Nije lako ljudi biti pobožan, da zato je poslanik rekao da si pobožan. To treba biti stepen, to treba biti iman. Pogledajte razlike. Kaže Allah poslanik, razlika između učenog i pobožnog i kao razlika kaže mene, pokazuje Boži poslanik u sebe i kaže jednog od vas. te kolika je razlika između poslanike i Slava E kaže, tolika je razlika između učenog i pobožnog. A šta mislite kakva je razlika između učenog i nepobožnog onoga koji vješi svakog pa nastavlja Allah poslanik ali se to se vam. poslušajte ovo, vallahi kada bi čovjek shvatio ispravnu riječ, ne bi se umarao tražeći znanje. Kaže, zaista uzvišeni Allah i njegovi meleki, i stanovnici nebesa, i stanovnici zemlji, i mrav u svojoj nastavni, i riba u vodi. A molim Allah za oprost onoga ko ljude podučaj hajdu. Allah, Ne možeš ljude podučavati ako ne znaš. Napravit ćeš velaj. na Znanje. Ali ako budeš ljude podučavati znanje, a imaš prije toga znanje, pogledaj kako te nada da čeka obećano riječima Allahog poslanika tu salatu wasalam. Također od argumenta koji ukazuju na vrijedno znanje jesu i riječi Allahog poslanika koji nam prenosi Ebu Derda, radi Allah ta'ala, u jedne prilike Ebu Derda je bio u Damasku. Znate gdje je Damasku? Dolazimo čovjek iz Medine i kaže mu da da, čuo sam da ti prenosiš hadisa Allahog poslanika, pa sam ti došao, pa sam ti došao da mi prenesiš neki hadis Allahog poslanika. Kaže, pa si samo došao zbog hadisa, imaš neki dunjaločku potrebu, kaže, nije, samo sam došao da čujem Hadisa E kaže, Efši, obraduj se, ja sam čuo Allahog poslanika da kaže, pogledaj ovaj hadis, pet stvari vrijednosti znanja. Kaže, čuo sam Allah da kaže, ko krenje putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olačati put do dženeta. Allah. dženeta. Prva stvar, olakšano sticanje dženeta. Druga stvar, kaže, meleki postavljaju svoja krila pred čovjeka koji traži znanje zadovoljstva i zadovoljstva prema onome što učini. Druga stvar. Treća stvar, zaista kaže ono mi koji traži znanje i stikvar čini stanovnici zemlje i nebesa, pa čak i ribe u vodi. Četvrta stvar na ono nisu spomenuta, kaže Allah poslanik, vrijednost učenog nad pobožnjim, opet vrijednost učenog nad pobožnjim je kao vrijednost mjeseca u noći uštapa, kada je pun mjesec, u odnosu, kaže, na ostali zvijezde. Pogledajte, noć, 15. noć, šerijatskog mjeseca. Kako je mjesec velik, pun, a kraj njega zvijezdice sitne. A opet između koga komparacija? Između učenog i pobožnog. I peta stvar tu u Hadisu kaže Allah poslanik, zaista su učenjaci nasljednici poslanika. Poslanici, kaže, nisu naslijedili ni dirhem, ni srebrnjak, ni zlatnik. To ne ostavi za, oni ostavi iza sebe ilm, znanje. Koga uzmi, uzeo je, kaže, nešto veliko. Hoćeš nešto veliko u životu, hoćeš nešto korisno, traži znanje. Pogledajte ovih pet stvari spomenuti u ovom kako sveće da imamo vremena, pa da ih malo više komentarišemo. Pogledajte mi danas, ovdje spomenu, imamo Buhari, imamo Buhari, imamo Šafija, imama muslima, šeha Albanija, rahmetullahi alihi. Oni su preselili. Ali na njihov širu način i danas dan dolazi, znači moja draga dobra Zbog čega? Zbog ilma koji su ostavili za sebe. Kada god kažemo, rekao je šeho islaminu, te nije, znajte da se njemu tamo piše dobro. Jer smo naučili nešto od njega. Zato kaže Allah poslani Karim Salatu Vasanam u hadisu koji je zabilježio na muslim kod Ebu Hureyri kada čovjek preseli, njegova djela staju. na čovjek se zatvaraju. Osim tri načina kako možeš obezbijediti da na tvoj žiro račun kapa, a ti u zemlji ležiš. Sada pa je da čovjek ostavi nešto, dva, trajna sadaka, ilmun tebe'u bihi znanje kojim će se ljudi koristiti. I treća stvar, kaže Allah poslanika ali se dijete koji će dobiti za svoga roditelja. Tri načina kako možemo, ako Bog da obezbijediti dobra djela i nakon naših smrti. Pogledajte, to je ono po čemu su se odlikovali ljudi iz prvih generacija. Nemojte, braćo, više da se ovo dešava i da neko ljuda se prije početka predavanja. I kod mene i kod ostalih predavača. U prvim generacijama to je, braćo moja draga, bila jedinica vjeri koliko neko vrijedi znanje. ili. Potom Isus se ljudi vrednovali. Kažu sahabi Allahu poslaniku ali se radi to samo Isu izmili Buhari i Muslima Rebu Hureyre. Allahu poslaniče, kazna, nam, koji je najgledniji čovjek, koji je najbolji kod Allaha. Kaže, najbolji kod Allaha su oni koji ga se najviše boji. Pa kaže, ne pitamo mi o tome poslaniče. Pa kaže, ako pitate koji je najbolji čovjek po vijekom? to je Jusuf Ali i Salatu Osama, svim poslanikom, svim poslanikom. Ma ne pitamo te, kaže poslaniče, o tome. O čemu kaže pita? Kaže Allah poslanik. Hijarukum fil džahilije, hijarukum fil islam. Najbolji među vama u džahilijetu koji su bili, pred islamskom znači, najbolji su, kaže, u islamu. Jer samo to nije. Ila ako se područje propisima vjeri, ako budu razumijeli to su najbolji. Oni koji je bio insan i čestit, i marljiv, i uzjedljiv, i ahlakli, i moral, moralna osoba, u isla, prije islama bio takav. On je u islamu požiren, on je dobar. Ali je još najbolji ako još ispravno razumije vjeru. Opet šta? Kako će razumjeti vjeru? Znanje, ilm, Mnogo je toga, braću moja draga, što bi čovjek mogao da kaže u vrijednosti znanja, ali zbog slučajnosti s vremenom moramo reći i govoriti o nekim drugim stvarima. Vi znate, braću moja draga, i svima vama je poznato, da sve što vrijedi, da ga treba paziti i čuvati, da ga treba poštovati. Vi znate, primjer radi presjednih državi kada negdje dolazi, kako ga ljudi pazi, Zašto? Zato što je to predsjednik državi. On nije predstavlja, hajde da kažemo on u dunjalčkom u nekom pogledu, ta država znači nije neki smjer, ovisi o tom čovjeku. Sve što vidi, naš je puno para, malo, malo prikaš, da nikogo trpi. Neće, u istogu cijelo nisam, držim će mi pasoš, nešto vratiti, držati ima desno. Sam će mi karta. Znači, što god je vrijedno, čovjek pazi na njih. I e, braću moja draga, ako smo to shvatili, šta ima vrijeme na dunjalku učenjaka i nevjernika? Od onih ljudi koji nam pojašnjavaju kako obožavati Allahu te baraka ta'ala. A pa znači, u početku smo rekli da se to ne odnosi na ovog ovdje koji sjedi. Znači, na mene, na učenjaki. Ima li šta i od tih ljudi? I normalno da se postavlja pitanje kakav bi trebao da bude naš odnos prema učenjacima jer vidjeli ste koliko je hadisa i kuranskih ajeta, iako nismo imali vremena da to sve spomeni, koji ukazuju na vrijednost učenjaka. Normalno kada kažem učenjaci, prvenstveno mislimo od početka, prvih generacija. Zar može biti veći učenjak neko od ashaba, koji je gledao poslanika i slušao njegov govor? Prvenstveno pazite na ashaba. I ima li veće kolizije i kontradiktornosti pod zalutane sekte Rafidija i Šija koji proklinu na i Romera i proklinju veliku i ostane slava. ti ljudi, kada bi razumno gledali, vidjeli bi da je to glupo razmišljanje. Jer kako proklinjati i kako omalovažavati onoga koji je tebi dostavio vjeru od poslanika. Jer nema, braću moja draga, druge veze između poslanika i nas osim slavi. Tu ti kod da sjedneš na avion i režiš. Raspašćeš Bog ti pamet dao. Razbićeš leđa. Paš poslije ganja doktora te pravi. Znači, to je neispravno. Kaže Allah poslanik alaihi salatu i salam hadisu i izbilježu ima Buhari i muslim od se Sa'ida al-Hudrija La te subu ashabi Nemojte vrijeđati moje ashabe Kada bi neko od vas udjelio zlata koliki je Uhud Znate koliki je Uhud? Koji ima čovjek. Kada bi, kaže, podijelili zlata koliki je uhud, ne možete dostići, kaže, previše da što su oni ili pola previše. Zbog čega? Pa zbog veličine tih ljudi kod Allah te baraka To su učenjaci i naša dužnost je da branimo njih i da govorimo o vrijednosti te Pogledajte hadis opet od Ebu Sa'ida kod imam Buhari muslima koji kazuje koliko su ti ljudi teški i kod Allaha te barake od rana. Kaže Allah poslanik alihi se wa salam onaj koji govori po hiru svome, kaže ljudi će nakon smrti Allah poslanika krenuti u džihad. Hadi su Buhari i Muslim. to što ga mi nismo pročitali, što ne znamo što ima u Muslimu i Buhari, to je naš problem. Kaže ljudi će krenuti u džihad pa će biti upitani ima li među vama neko ko je vidio poslanika, znači neko da slava. Pa će im biti rečeno ima, ima među nama takvi. Kaže pa će dobiti pobjedu zbog toga. Pa će proći, kaže jedan period, pa će ljudi ponovo krenuti u borbu. Pa će biti upitani ima li među vama neko ko je vidio nekoga ko je vidio poslanika. Ima li neko među vama ko je vidio poslanikove slave, Kažu pa će reći ima takvi među nama pa će dobiti pobjedu zbog toga. Kaže, pa će proći vrijeme historijsko, pa će ljudi opet krenuti borbu, pa će im biti rečeno, ima li među vama neko koji je vidio nekog koji je vidio ashada Allahog poslanika, Allahu Kaže, ima, pa će dobiti pobjedu zbog toga. Allahu Pogledajte vrijednosti ashaba. Da drugi dobijaju pobjede samo zato što ima među njima ljudi koji su njih vidjeli svojim okom. Allah. Koja je to vjernost? Zato kažemo ova naša vjera savršena i ugovarajuća u svakom pogledu nije tu pitanje ostavila za postavljeno Učenjaci, nas, neka i tamo, neka budu u zadnjem satu, neka niko za njih ne zna. Kogod, kada mu se navije kakav čir, hoće nekoga ti utri po učenjacima. Hoćeš nekoga uvrijediti, hajde po učenjacima. Ne može, braću ovaj umet ne može povratiti prosperitet koji je imao nekad osim na taj način. Da se učenjacima i ulemi dati i ovo mjesto. Zato kaže Allah poslanik Ali se ratu o samom hadisu i zabilježi imam hakim. Sa dobrim lancem za to što je to potvrdio Šinobani Rahmetullah i Alihi, od Ubadi ibn Kaže Allah poslanik, li se minna, nije od nas, nama ne pripada takav. Čovječe, šta misliš da potpadaš pod te riječi, da poslanik za tebe kaže, nisi od nas. Nisi od onih koji slijede poslanika. Nije od nas onaj ko ne poštuje starijeg. Ko nije ni prema mlađim i ko ne zna pravo učenjaka. Nije od nas. Teško ti se ako potpadaš pod riječi poslanika, nisi od nas. Od koga si? Ako nisi od onih koji slijedi poslanika. Pogledaj prava učenjaka. Nije od nas onaj ko ne zna prava učenjaka. Trebaš sjest naučiti prava učenjaka. Da ne bi se ugriješio Boži robe. U hadisku izvrženju Buharija stoji čovjek može kazati riječ ne osvrćući njuj pažnju, a zbog nje može biti bačen u džehennem dublje nego što je isto kada sam. Pazi čovječe, učenja ti ima kažeš, pusti, pa on sam pričao, hajde mi pazi. Wallahi, da znaš kolike su ti riječi. Da znaš kolike su ti riječi. Ne bi te čovjek puško mogu natjerati da ih naštiš. Kažem, samo pričao, hajde mi pazi. A ti svaki dan kad ti žena ima hajznika, zoveš nekoga curi nešto ovako, onako kako je. Pa kad nauči ti budi ali pa pričaj o hajzini Što pitaš drugim? Ne znaš, a znaš priče. Nauči se šta su prava u meni. Nauči se da se ne ogriješiš. Da ne dijeliš Allahom tebiju, jer ako učenjaci nisu evlije, ko je evlija? U islamu imaju evlije, samo nisu naše evlije oni što letaju sa stakovima na Naše evlije su oni koji su pokorni Boži robovi. Zato kaže Imam Buharija, da je rekao Allah poslanik alaihi salatu wasalam, men ada li pa fa tu bil harb, ko uvjedi mog evliju, nek zna da sam u ratu javio. Čoveče, pa možeš sa ovim jezikom izazvat rat uzvišenom stvoritelja. Nauči se, nauči se šta trebaš pričati i kako se ponašati prema učenju. Jer nije ova menzila, nije ova deređa kod Allah te baraka je velika. Zato kaže poznati imam muslimana Sufjan Efeuri. Sufjan on je njemu se moglo govoriti mnogo toga. Kada je bio dijete, kao jetin je ostao bez oca. Kaže njegova majka, idi sine traži znanje, a ja ću predvijem za um zaraživati za život. Ali ta njegova majka, koja ima znanja više nego mnogo muškaraca u današnjem vremenu, kaže sine, idi traži znanje. Ali kada zapišeš deset hadisa, pogledaj su ostali praga na Ako nisu, kaže, bude to štetno Znanje treba da ste mi čovjek. E taj Sufjan i feuri, rahmetullah i kaže, ako vidiš, pazite ovo sada dobro, ako vidiš mladića da govori u prisustvu učenjaka, nije da psuje, nije da vrijeđa, govori, samo govori. Makar, kaže, imao znanja taj dječak i taj mladić, znaj, kaže, da ima. Taj čovjek, kaže, nije stipa. Ne vrijeđa, samo priča, još ima i znanje. Kaže, ako priča pred starijima pred učenjacima, njemu nema stida. Kaže, taj čovjek nema hajda. Kaže, da znate samo kakav izraz je on tu koristio. Jes. Izgubi ne nemoj uopšte nikad imat narod njemu ima hajda. U tom nema hajda. Samo što priča pred njemu. Pa gdje su oni naši talibani kojima ne velja niko na snematskoj kugli? Počeš od baza, pa nizvodno i uzvodno kako god hoćeš. Ljudi provedu 60 godina bune u knjige i uči i radi za Božju vjeru i dođe Allahom s time pred i ove džami s ne zna obesat nosa i on, bi pričao o tim valasima. u sebi. Pa nisi volan težak i po njegove perkle na, na i ti ćeš o tome pričati. Nemojte, braćo, nemojte, nemojte svojim jezicima da sebe gurate u Čuvajte svoja dobra djela. Nemojte da vam rad objavi uzvišeni Allah te barake u Ovi riječi volio bi kada bi zapamtili nadam se da hoće ići riječi koji je rekao islamski učenjak Ibn Asakirin Rahmetullah i Alihi preselio 571. godine. Taj Ibn Asakir je rekao riječi koji kada bi se ispisale zlatom ne bi se ni otprilike dala njihova vrijednost. كاج بن عساكر رحمة الله عليه اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لأرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعانة الله في حتك أستار منتغسيه معلومة من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قد يؤتي بموته القلب Kaže Ibn Asakirin, rahmetullahi alaihi, že znaj, brate, Allah te uputio imene mene i tebe, kaže, na ono što je njegovo zadovoljstvo. I učinio imene mene i tebe onoj od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću. Znači, počeo je riječi zna. A dola, i onda šta zna? Zna i kaže da je nije se učenjaka otrov. Čovjek otrov, vidiš otrovno? Otrovno čovječe. i kaže, da je mjesto učenjaka otrovno. Znaj da je misl učenjaka otrovno. A Allahovo pravilo u raskrinkavanju oni koji je kaže, poznato. On nastavlja i kaže, Allahovo pravilo, što je pravilo? Kako ide uvijek? u raskrinkavanju onih koji ih vrijeđaju je, kaže, poznato. Oni, kaže, koji pusti svoj jezik i počnu vrijeđati učenjake, Allah će iskušati na dunjavku mrtvilom srca prije što umru. E, uzu billahi Ako te Allah iskuša, da ti umri srce, a ti još živ novi ovih moraš. Teško se. Imate primjera koji ljudi koji su nekada bili u prvim saborima, pa kada je njihovo srce pocrnilo, ako ne izdalo, ali kraj svoga života, vidite kako se može u uvalariti za Zato kažem svak, jer to je u pravilo. Ako vjeraš učenjake, Allah će te još na dunjalu iskušati mrtvom srcu. A kad ti umri srce, teško se zemlji na koju hodiš. Zbog tvojih pokvarnosti. Također, znači imali smo dvije stvari, Jedno znanje, druga stvar, poštovanje učenjaka. Treća stvar, interesantna, jeste, račun moja draga, zašto tražiti znanje? Zašto tražiti znanje? Allah poslanik alijih salatu najbolji pedagog i najbolji učitelj, najbogobojaznija osoba koja je ikada zemaljskom kuglom kročila Allah moli, Allah moli i kaže Allah za'ani bima gospodaru okoristi me onim čime se podučio وانفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني i poduči me onome što će mi koristiti. Znanje se uči da koristim. Poslanik kaže, gospodaru, okoristi me onim što me podučiš. Znanje se ne uči da bi se na kvizovima dobivale nagrade. Znanje se uči da bi se prakticiralo. Zato kaže Allah poslanik ali sa vratu sa nam hadisu koji izbližuje muslim. imam Tirmidija, Imam Isaija i drugi. Od Zaid ibn Arqama, Allah poslanik je kaže govorio Allahumma inni a'udhu bike min ilmi la yanfa' la قلب wa min nefsi la لا wa min دعوة la يستجاب leha O gospodaru, sačuvaj me od znanja koji ne koristi. Znanje koji ne koristi nemoj da davati. Znanje koje ima plodove u praktičnom životu ne treba. I sačuvanje od srca u kojem strano poštovanje. I sačuvanje od duše koja se ne može zasjetiti. I sačuvanje od dobi kojoj se kojoj neće biti dovoljeno ono što sam mi traži. Koliko je, braćo moja draga, tih predavanja, koliko je tih hudbi, koliko je tih versova, koliko je knjiga, koji smo ti pročitali. I mnogo toga saznali. A koliko je ti informacija pretočeno u naš svakodnevni život? Nama se nekada desi da nam neko citira kuhanski ajet koji kada bi se objavio veliku vrdu ono se istrao prema njemu srušilo. Nama se te riječi kazuju, a ne nas ne ostavljaju nikakvog Znanje treba Čovjek ga uči i traži kako bi se odgojio i kako bi to znanje ostavio traga na njega. I to je jedna od osnovnih razlika između nas i prvih generacija. Oni su učili da bi prakticirali i živjeli po tome, a mi učimo da bi sad što više dokaza na sudnjem danu protiv Zato su prve generacije postigle ono što su postigle u periodu koji za historiju ne predstavlja ništa, nakautirali u prvoj rundi meča dvije najveće velesile tog vremena, a muslimani današnjice su toliko napredni da ne mogu dva čumeza zajedno slušati. Kamo li silu? Pogledajte tog Omera radi Allahu ta'ala i njegovog odnosa prema informacijama u hadisu koji bi se bilježu ima Buharija i Muslim. Da jedan tabi'in po imenu Abbas ibn Rabi'a vidio Omera kako kruži oko kjavi i ljubi u esud. Kada se čini tava, sumnete ako da poljubi crni kamen. Kaže taj isti Omer, danas kad veliko broj muslimana smiješ ti kazati ovaj kamen ne koristi, nema nikakve koristi, ne bila kako i ušte. Češ ući u čavu, to je kamenu, to u Nije Omer. Akida, vjerovanje Omerovo se razlikovalo od akide vjerovanje današnjih ljudi. Danas ljudi, koji tamo trlja leđa od čavu, pol dana mislim da će izliječiti šans. Nije to bila način kako se liječi, to je doktor liječi se. Taj Omer radi Allahu ta'ala kaže ljubi hađaru esved i kaže da lenni raditu Rasul Allahi ke ma kabaluke inni a'lam inneke hađaru la te dur wa la fa' Ja znam da si ti, kaže kamen, bo mi donosiš kakvu štetu od, od, od Adna i Šučetka, donosiš kakvu korist. Ali ja sam vidio poslanika se Selam kako te ljubi i da nisam njega vidio nikad u životu poljubio. To je potpuna pokornost. Vidio sam poslanika bez filozofije. Zašto? Kako? Je li vrijeme? Nije. Bez filozofije. Sunnet Boga poslanika Alihi Zato su oni dostigli računali. Toliko. Da su, nakon što su bili čobani, kojima niko nije obraćao nikakve pažnje, ušli su u historiju i nije ih zaobišla historija kao što je zaobišla milijune drugih. Zašto? Zato što su uzdigli i Zato što su živjeli po i zato što su živjeli po onome što su znali. Normalno ima tu jedna formula interesantna, zasnovana na uzete radi Allahu ta'ala. Čovjek treba da zna šta uzrokuje da čovjek praticira ono što zna. Jer uzete radi Allahu ta'ala imao jedan metod, interesantan metod nama potreban danas. Kaže u hadisu koji izbilježi imam Buhari muslim, Kane nasu jeskaluna Rasulallahi anil hajdu wa kuntu eselu anišavu. Kaže, ljudi su poznanika pitali o dobru, a ja sam ga pitao zlu. Pametan zehi. Što uzmutite? feta fetani mudrikeni, bojeći se, kaže, da ne ne pogodi zlo. Čovjek treba da nekada sazna zlo, kako bi se čuvao zlo? Tako i nama je potrebno da znamo šta je da se ne prakticira ono što se zna, pa da bi se toga čuvali. Pa primjera radi koliko puta nam se dešava da je jedan glavni razlog što ljudi ne prakticiraju ono što znaju je pustanje ambicija. Ljudi su Allahi, ko, Muj, I to nije uvega. To je opis onoga koji ne govori o virusu, poslanika, ali da to se Znate na Harisu kada kaže Allah poslanik, samo što nije došlo vrijeme, kada će se nedjernici okupiti u borbi protiv vas, kao što se izjelice okupili oko časi. Kaže Allah poslanik, to što će nas biti malo tada. Ne, kaže. Ma vas je puno, ali ste gusake, gusake, i vas ste vi, kaže, mulj, kao mulj, bujici, pogledaj muslimana koji su. naš, dođu, samo da se uzmu punu papuću, mjesto da baci na džemreta, tamo krenu u Palestinu, sve bi židove zapripali. Ima, mulj. Što kaže Allah u poslanici, šta je to? Poput je to maut, volit ćete vi, kaže bolan dunjalu, kam ćete smrt. I to je poslanički recept. U kojem god se narodu pojavi ta bolest, taj narod ide dole. Kad voliš dunjalu, a mrziš smrt, definitivno krenu si gdje ne treba. Priču se ja dosta puta. Jedne prilike taj neki glavni komandujući nepreteljskih snaga posluje jednog izviđača i kaže i tamo izvidi malo kakvi su ti njihovi borci da napravi strategiju. I on došao, kaže kako ćete njih opisati. Po noći klanjaju, po dan kosti. Po dan kaže u uđari. Kaže ako je tako protiv njih nema nikakve strategije. I kaže vole smrt više nego život. E, kaže, ako je to, mi kažemo da bolje biti pod zemljom nego zemlji. Znači, ukupajte se živi. Jer protiv takvih nema strategije. Ne možeš ti protiv čovjeka koji voli smrt više što ti voli život. Ti čovjek gladu voli život. E zato poslanik daje dijagnozu i kaže kada dođete u tu situaciju da volite dunjalu i prezirete smrt, bojicama vas Nema ambicija ljudi su zadovoljni. Kaže, što moram ja biti najpobožniji selu? Ima pobožniji od mene, kaže tamo. Fenja. I završena stvar. Ambicije, braću moja Allah poslanik mi se ratu nam, kao što je zabilježeno hadisu, Buhari muslima. Kada su objavljene riječi uzvišnog Allah, te je tamo sredina džuma'a, Allah Đelšanu govori o ajetima i kaže, on je taj, Allah Đelšanu koji je poslao neukima poslanika, jednog od njih, oni, kaže, uči vjeri, podučaj i na kraju kaže, drugi ajet, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ A i drugima, nekima, kaže, ali oni se još nisu priključili. Samo čudno da Boži poslaniče, ko su ti koji se još nisu priključili? Ko isto ti još poslao? Ko će se to još priključiti muslimanima? Hadi su Buhari muslim. A tu je bio Selman el Farisi. Farisi Perzijanac. Pa je stavio poslanik ruku na njega kaže لو كان الدين في الثريا لناله الرجال من هؤلاء kada bi, kaže, vjera bila na nebesima kod zvijezda, e ovi, kaže, odakle ovaj čovjek, oni bi dostigli tu vjeru. Na nebo bi otišli za imanom i za vjeru. Čime, braćo moja draga? Proteinima. Keksom. Čipi čipsom. Ma imanom. oni su bili des puta od nas, a su njima srca bila veća od naših. Nije pojenta koliko je čovjek lupan fizički, već koliko je jak nego ima. I zato su i to dostigli. Od njih je imam Buharija, rahmatullahi nije. Od njih imam Buharija. I zbog čega je on dostigao ono što je dostigao? Zbog svojih ambicija. Zbog svojih ambicija. Nije bio zadovoljan da bude u da bude u ulici, želi da bude velika. Također, praću moja draga, mora da znate da ćemo biti pitani, da ćemo biti pitani za ono što smo znali. Da li smo moj da mislite da čovjek ako se na dunjalu mogao nekako provući, da će tako ići na Kaže što pismo iz bližnog tjeljike se odnosio lancem prenoslaca od Ebu Erzeta radi Allahu ta'ala anhum. Allahu poslanik je rekao čovjekova stopala se neće pomjeriti. Neće se pomjeriti. Dok ne odgovori o životu kako ga je potrošio. O mladosti gdje ju je proveo, o znanju jer je radio. o znanju je li radio po njemu i o tijelu kako ga je koristio. Ima i znači drugi predaj ovog hadisa. Allah molim na ova I o znanju je li postupao po njemu. Znači nećeš se pomaknuti ni ti ni ja zajedno. Sve dok ne odgovoriš svevišnjim Allahom jesi li postupao po onome što si znao. I zadnja stvar, iako vjerujte, znači ovo je bila peta stvar koju sam želio da spominim, Peta stvar koju spominjemo, a ja sam želio spominjem deset ili stvari, ali pošto smo vremenski ograničeni i treba da pasimo na termine, i to je jedan sastavni dio ovog našeg učnog reda ovdje, da predavanja ne trebaju puno da prelazi 45 minuta. Prašu, moja draga, zadnji, zadnji savjet jeste Vezuju se za znanje. Sve su mu stvari koje se vezuju za znanje. Govorili smo o vrijednosti znanja. Zašto mi prakticiraju ono što znaju? I zadnja stvar, opasnost govora onoga i onih stvari koje čovjek ne zna kada govorimo o znanju, neminovno je da se dotaknemo te tematike, a to je da čovjek priča o Allahu vjeri, a ne zna i nije kompetentan da priča. Nažalost, mi živimo u vremenu koje je izuzetno čudno i odlikuje se u odnosu na prijašnja vremena mnogim odlikama. Sada kada bi mi nabrali te odlike, trebalo nam dodatno predavati. Jedna od tih odlika jeste da samo uvjeri smisla poključak. A ostalo sud je priče kompetentni Zamislite sada neki čovjek koji nikad u životu nije uzeo olovke u ruku i tamo vidi doktora, presađuje nekome bubrege, kaže doktore, ja ipak mislim da bi ti treba ovako. Pa ono, svi bi jednu ne školovan momak, ovo čovjek školovan, učio to i sad ti došao. Ne znaš udar tekstir u zemlju, kamo u rastavu dasku, da se ne izvjeri i sad pričaš kako treba presađivati ljudi. Nije znači nisko. I on tu ne ni priču, ali ovjeri, mislim, sad može. Kaže, ja mislim. Ja to. Struja, prigorio sijalice. Kaže, promijenio sam, neću, kaže, to bio. Pa čovjek će pričati o vjeri, a ne znati, Pa to ubija deset gori puta. Da te svi zvizne struja, popomijenit pa ćeš se i završi, nećeš više vjeriti. Ali o vjeri možeš izgubiti čitak ahiret, ako pričaš o vjeri, a nisi kompetentan. Zato moj vam savjet. Čuvajte svoje jezike. Govorite ovdje ono što ste čuli i ono što ste ispravno razumili. I opet kažete, tako sam čuo i tako sam pročitao. A da govoriš nešto što nikad nisi pročitao i nikad nisi čuo i kažeš ja mislim, čuvajte se toga. To je, braćo moja draga, velika opasnost. Spomenut ću vam samo jedan argument da vidite šta znači govoriti o vjeri bez znanja. Koji se desi u najboljoj generaciji koja je ikada kročila čovječanstvom, a sad, Allah. Znate koliko uzvišeni Allah te wa ta'ala hvali generaciju? U hadistu izbilježi imamo u Davud, od Džabira, sa dobrim lancem Masinaca, kao što to priješi vani, da su jedne prilike sami izišli na putovanje. I jedan od njih je povijedio glavu. Pa je bio iskušan da je se ožunupio. Pa kaže ljudima prisutnim, ljudi imam potrebu da se okupam. Imamo vode, ali ja se bojim ako budem o vodu da će mi štetiti. Ima li nikakva olakšica da je uzmem prijemu? se u dvije situacije, kad nima vode i kada korištenje vode može štetiti A slabi koji su tu bili prisutni, znali su za prvu opciju da se temu samo uzima kada nema vode. Kažu, ne možeš ti, kaže, uzeti jemu, pošto ima vodu. Kako što je temu uzeti samo, temu se uzima kada nema vode. Pa je se okupao taj čovjek i preselio. Kaže Allah poslanik Anskog jesu odkud kaže Kateruhu, kateruhu. Ubili su ga. Pogledajte, njegov postupak naziva ubijstvom. Ubili su ga. Je to dovoljno što ti je poslanik rekao da se neko ubio? Još gori, vallaha, riječi izuzetno velike riječi u smislu koliko ti riječi treba da ostane traga na čovjeka. Zato nema i kaži u komentaru od hadisa da su tu riječi sečna, riječi koji treba i da čovjeka odgoji da se ne miješa ondje gdje mu nije mjesto. Kaže, katalu, katalahu ubili su ga, ubio ih Allah. Zamislite, te je doveo poslanik. Zašto? Da bi se mi danas koristili od toga. Da ne pričamo odjeri, kako ako ne znamo. ćeš čovjeka. Možda da nećeš ubiti direktno, nećeš ga psihički. Možda čovjek hoće primiti islama, ti nećeš znati kako treba da ga okreneš, pa će čovjek otići opet ponovno u kufru. Ne pričaj ono što ne znaš. Čuvaj svoj jezik da ne bi nekog ubio. Da ne bi napravio probleme na terenu. Vi znate koliko mi trpimo svakodnevno problema na terenu zbog nekompetentnosti ljudi koji se bavi i vjeri. Neka dava udarani ljudi po parkovi. Često vam pročitam. Nisam ništa. Pa kako? Pa tako. Pa idi volam, čuvaj ovce. Nije to tvoja struka, volam. Pitaj njemu, jel se tako ljudi pozivaju islam da udaš po me tražiš ljude na kameru. Hoću pa jesi to pročito? Kamo? Otkud? Pa tako kaže. Nakon. Pazite, braćo moja draga, i te stvari da ljudi koji nisu kompetentni bačkaju se tim stvarima. Stvaraju probleme na terenu, ljudi nam odlaze od islama. Ne prezentujemo ljudima islam onako kako treba. Zato kaže Ibn Abi Vejda poznati tabi'in, pogledajte, vjerujte, zna se deset, ja sam rekao na početku to da ponavljam više uzvišenog je Allah, kunim se uzvišen Allah, onda se ne smatram u odučenju kriha od Allahi. Dođe ti neka čovjek pa tu nešto pita, a u društvu ima neko već sjedi, ti ne možeš doći na da ti odgovoriš, a čovjek tebi dođe kaže, ja te pitao kad se kanje vitra, on kaže, možda ti ja vidim. Pa to reci, znači nije sporno ništa, ali kultura koja nekoga pitu, znači trebaš čovjek čovjeka. Ako vidiš da je nešto odgovorio, kaže, ja mislim da je tako i tako. Ashabi, ashabi se nisu gurali tu, oni znaju da je tu obraz. Ono što rekneš, zato ću da su mi jedan pitan. e dobro, sad na čeka čega se nalazi. Kaže mu Ebilina, Rahmetullah Jalihim, doživio sam 120 ensarija. Znači ja sam doživio, sam vidio svojim očima 120 ensarija. Znao sam, kaže, ja lično će jednog upitati za pitanje, kaže, pitaj drugog, ne kaže, drugi pitaj treći, četvrti, Kaže upitano je 123 pitanje. Mi neće Bogu. U nas ima koji pa nema On ima on ima koliko hoćeš u lokalu. Šta god ti treba, on odmah pa ima, evo, peta. I bolje rečeno letka. S kojim treba nekoga nekad po glavi Ne treba čovjek da se stidi, iako je to nekada teško, u slabosti imana da rekli ne znam. Kaže jedan šir kada je jedne godine jedna generacija učenika, pa oni ga pita, kaže daj nam jedan savjet. Kaže murla mi savjet da sjednite sad dobro kaže da se naučim, sam nikad ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. dobro se i sutra kad te upred fič, naučio se izgovarati, ne znam, ne znam, što ne znaš, ne znaš čovječe, ne znaš. Savjet koji vrijedi više nego čitav Sarajevo. Ne znam, to ne znam, ne znam. Jer je te riječi ne znam rekao onaj koji je dobio ovdje od svevišnjeg Allaha, tabaka i ta'ala. U hadisu i bilježi imam Besam i Ahmed biti kaže dolazi čovjek Allahu poslaniku i kaže Allahu poslaniće koja su mjesta na zemlji najdraža, Allahu koja su najdraža. Kaže Allah poslaniku ne znam. Dok ne upitam Džibrila. Pa je upitao Džibrila, u jednom rivajetu kaže, pa mu je Džibril odgovorio. A ima rivajet, kaže, pa je Džibril neko ne zna, kaže, dok ne upitam gospodara. Pa je bio odgovor, najdraža mjesta Allahu su džamije, a najdraža djece. Ovaj hadis ne uvijel uslovnost je potvrdio šehalbani, rahmatullahi, alihi. I zadnji hadis koji potvrđuje opasnost govora o Allahu i vjeri bez znanja jeste poznati hadis koji zove iz Buhari i Muslim da Allah ibn Amra, da Allah poslani kazao uzvišeni Allah neće uzdići znanje tako što će ga iščupati iz grudi učenjaka. Ne. On će, kaže, znanje uzdići tako što će umirati učenjaci. Dobro. To sve Kaže Allah poslani, a kada pomru učenjaci, ljubu će pitati džahile. Dobro, nije sporno pitaj džahile. Da ti oči džahile da reći ne, ne znam. Kako će on odgovarati? Jer on znali sve. Kaže, pa će i dati fetvu, pa će dalu, vatadalu, odvesti sebe i njih ti za Govor o vjeri bez znanja odvodi u vladara dvije skupine i onima kojima govoriš misli ću ti veći dalalat, njega smatraš da Ne treba ti da Zato, braću moja draga, čuvajte sebe, čuvajte svoje jezike, normalno vraćamo se na onaj naš početak. Sve ovo što smo kazali, upućeno je prvo vašem predavaču, zatim svima nama. Zato iskrene dove uzvišenom Allahu učujemo na kraju ovog našeg druženja, da ono što smo čuli bude korisno za nas, da sada s ovog našeg seminara izvižemo bolji muslimani, bogobojazni muslimani, jači imana, bolji ahlaka, bolji morala. Molim Allah te baraka wa da nas poruči propisima, vjeri, molim da subhanahu wa ta'ala da nas učustili u teškim vremenima, Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sve imana. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i na kraju subhanike. Allahumma da bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allah Allah Allah